Prošle godine je Mreža mladih Hrvatske zajedno, u partnerstvu sa gradom Kninom pokrenula jedan projekt Centar za mlade e, Knin. Sad možeš li mi reći nešto malo više o tom projektu? Tako dakle, u suradnji s gradom Kninom e, smo pokrenuli taj projekt koji se zove zapravo Multifunkcijski centar za mlade u Kninu. E, projekt inače financirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i e, nam je namjera bila znači da u suradnji s gradom i sa ostalim lokalnim dionicima ono, uspostavimo e, centar za mlade u tom gradu jer e, već godinama u okviru rada sa ono, članicama na lokalu dobivamo zapravo ono, signale da je tako nešto jako potrebno u Kninu, grad koji e, ima ono, najveći postotak mladih u, u zemlji općenito, a jako malo sadržaja za mlade se nudi i tako smo nekako zajednički prepoznali tu potrebu. I uglavnom E, postavka projekta cijelog je znači da mreža Mladih Hrvatske ulazi e, tu sa nekakvom ekspertizom i kapacitiranjem e, mladih i lokalnih dionika za, za taj posao, a s druge strane grad Knin je tu bio obvezan osigurati jedan adekvatan prostor za rad tog centra i ono, osigurati nekakve bazične financije za, za njegovo financiranje. I tako uglavnom kroz cijelu 2009. godinu smo redovito radili dakle, na terenu, e, osobito s mladima, provodili smo različite edukacije kroz nekih sedam radionica. No eto, na, kraju projekta ono, moram konstatirati da nažalost do osnivanja centra nije došlo. E, bez obzira na ono veliko entuzijazam tih ljudi koji su ono, tamo iskazali veliku potrebu za tim, i bez obzira na neku deklarativnu podršku grada, oni mislim to zaista prepoznaju kao potrebu, međutim i to isto opet nisu spremni ono napraviti taj neki konkretni korak i uložiti ono nekakve definitivne resurse u, u taj centar. ono što je dobro na kraju krajeva jest što smo kroz projekt uspjeli ipak stvoriti jednu bazu mladih ljudi E, njih 15 plus e, smo mobilizirali dosta javnosti i ono neke druge udruge u gradu e, pa i Crveni križ recimo kao jednu specifičnu instituciju koji su dosta prepoznali ono tu potrebu i zapravo dalje postoji taj jedan zagovački potencijal prema gradu i to se neće ugasiti samim time što mreža mladih izlazi s projektom jel i na neki način pokušavamo naći sad i ono dodatna dodatne izvore financiranja za možda nekakvu, za nekakav nastavak podrške e, tim tamo mladima za ono daljnjim edukacijama, daljnjim radionicama i sl. Pa nadamo se da ćemo to kroz 2010. uspjeti osigurati. Ono što bih isto htjela reći je znači da smo uz, u sklopu tog projekta e, i isto tako pripremili jednu malu publikaciju o centrima za mlade koja je zapravo bila mm, jedan pokušaj sinteze nekakvih europskih praksi i onog što kod nas u Hrvatskoj postoji. I meni koja se zapravo e, se ono, prvi put susrela s tom tematikom samim ulaskom u projekt je zapravo to bio jedan veliki kaos i nekakvom analizom politika e, i mjera i primjera prakse zapravo sam ono, zaključila da kod nas vlada jedan <laughs> veoma veliki kaos Ehm, I što se tiče nekakve klasifikacije centara, kriterija za centre, pa do ono načinja financiranja eh, i na nacionalnoj i na lokalnoj razini. I nekakve preporuke definitivno koje bi ja iz toga dala je da je potrebno, znači zaista u suradnji sa mm, udrugama i institucijama koje, koje provode takav rad na na terenu, da je potrebno s njima sjesti i sa ono, nadležnim institucijama i dogovoriti nekakve kriterije e, koji bi s jedne strane osiguravali financiranje, a s druge strane isto tako osigurali i kvalitetu. Mislim da je to isto podjednako važno, da se ono um, osiguraju nekakvi minimalni standardi kvalitete tih centara ovog, e, da ono ipak ne može baš sve proći uh, pod rad centra, jer zapravo ono najvažniji najvažnija nekakva količina tog ono rada s mladima ili youth bi se zapravo trebala provoditi kroz centre i ono oni bi zaista bili jedan veoma, veoma važan segment u poticanju mladih e, u lokalnim zajednicama na aktivno sudjelovanje u društvu općenito. Jedan važan dio institucionalnog okvira politike za mlade. Koji je najbolji primjer e, iz te analizu europske prakse? Koji je najbolji primjer što se centara za mlade tiče u Europi? Meni se čini e, ono što sam ja istraživala, moram reći da e, je veoma zapravo i teško doći do nekakvih podataka s obzirom da su e, barem europske prakse ono dosta je na tim lokalnim jezicima na internetu tipa litavski ili ne znam estonski pa je teško to sve ovog razumjeti, ali u svakom slučaju recimo finski model mi se jako sviđa. inače Finska je zemlja koja ima ono rad s mladim, odnosno taj youth work razvijen već skoro 100 godina. E, i oni su zaista uspjeli uspostaviti nekakve institucionalne mehanizme na razini i nacionalne i lokalnoj, tako da recimo tamo su lokalne zajednice, dakle i općine i gradovi i sve teritorijalne jedinice obvezne zakonom osigurati, odnosno organizirati e, rad za mlade na, na, svojoj razini. A s druge strane, nacionalna vlada financira rad desetak velikih kao regionalnih e, centara za mlade koji su svojevrsna svojevrsna servisi recimo ili podrška manjim inicijativama, ali isto tako provode baš rad s mladima na regionalnoj i nacionalnoj međunarodnoj razini. A s druge strane, e, gotovo svaka lokalna zajednica e, u svom proračunu ima znači odvojena sredstva za rad e, ili centra ili kluba, znači ovisno o potrebama koje oni imaju. I to mi se čini jedan dosta onako sređen model E, ne znam koliko je ga moguće transferirati ono u nekakve hrvatske prilike, jer to zahtjeva ono širu institucionalnu ono promjenu. Ali globalno gledajući gotovo sve zemlje koje sam istraživala funkcionira na taj način da e, da lokalne zajednice zapravo su glavni faktor u financiranju takvih centara za mlade i da one moraju prvenstveno prepoznati potrebu eh, u svojoj zajednici na taj način zadovoljiti, a tu nacionalne vlade recimo participiraju manjim, manjim, u manjem obimu eh, a recimo na eh, nacionalnim razinama postoje možda ti neki regionalni veći centri koji onda su financirani više od vlade.